واللاتي ياتين الفاحشه من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعه منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا na ambao wanafanya uchafu miongoni mwa wanawake wenu washuhudizieni watu wanne katika nyinyi watakaposhuhudia basi wazuieni majumbani mpaka wafishwe na mauti au Mwenyezi Mungu awatolee njia nyingine. Walladhani yatiyaniha minkum faadhuhuma fa in taba wa aslaha a'ridu anhuma inna Allaha kana tawwabar rahima, na wawili kati yenu wafanyao hayo waadhibuni, na wakitubia wakatengenea, basi wacheni. Hakika Mwenyezi Mungu ni mwingi wa kupokea toba. mwenye kurehemu إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما Hakika toba inayokubaliwa na Mwenyezi Mungu ni ya wale wafanya uovu kwa ujinga kisha wakatubia kwa haraka au ndiyo Mwenyezi Mungu huwakubalia toba yao na Mwenyezi Mungu ni mjuzi nani mwenye hikma walaysat at-taubatu lilladhina ya'maluna as-sayyi'ati hatta idha hadara ahaduhum al-maut qala inni tubtu al-an قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار Ulaika a'tadna lahum adhaban alima, wala hawana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 Wa in aradtum mustibdala zawjin makana zawjin wa ataytum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu shay'a Atakhudhunahu بهتانا wa مبينا mubina, na mkitaka kubadilisha mke mahali pa mke na hali mmoja wao mmempa chungu ya mali, basi msichukue katika hayo kitu chochote. Je, mtachukua kwa dhulma na kosa lililowazi? Wa kaifa ta'khudhunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'din wa akhadna minkum mithaqan ghalidha. Na mtachukuaje na ilhali mmekwisha ingiliana nyinyi kwa nyinyi? na wao wanawake wamechukua kwenu ahadi iliyo madhubuti wala tankihu ma nakaha abaukum minan nisa'i illa ma qad salaf innahu kana fahishatan wa maqtan wa saa sabila wala msiwaoe wake waliowaoa baba zenu ile aliyokushapita hakika huo ni uchafu na uchukizo na ni njia mbaya Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illa Allah Na wale wanawake wanaozini wakishuhudiwa na mashahidi wanaume wane walio waadilifu basi wazuieni wasitoke nyumbani kwa ajili ya kuwalinda na kuzuia usiendelee ufisadi na shari mpaka wafe au Mwenyezi Mungu awafungulie njia ya maisha yaliyosawa kwa kuolewa na kutubu wafasiri wengine wanasema hukumu hii ni kwa wanawake wanaofanya mambo machafu wenyewe kwa wenyewe siyo ya zina baina mwanamke na mwanamume kwa kuhifadhi heshima ya wanawake, inalazimu wapatikane mashahidi wane, badala ya wawili. Walioona kitendo hasa, sio kuwatuhumu watu kwa jambo ovu kama hilo bila ya mashahidi wane walioshuhudia kwa macho yao. Mwanamume na mwanamke waliozini, nao hawajaoa au kuolewa, wapewe adhabu maalum, pindi kithibiti hiyo zinaa kwa mashahidi wanne waadilifu. Wakitubu baada ya kupewa adhabu, basi msiwatajie hayo maasi walioyatenda wala msiwaazir hakika Mwenyezi Mungu kwa rehema yake anakubali toba ya wenye kutubu hakika toba imedhaminiwa na Mwenyezi Mungu kwa watendao maovu katika hali ya ujinga na kupitikiwa na kutoangalia vyema kisha wakafanya haraka ya kutubu kabla ya kufikiwa na mauti hawa basi Mwenyezi Mungu anayekubali toba yao naye ni mjuzi haumfichiki ukweli wa toba ni mwenye hikma hakosei katika kupima toba isiyokubaliwa ni ya wanaofanya maasi kisha hawafanyi haraka kuyajutia mpaka mmoja afikwapo na mauti tena hapo husema sasa mimi natangaza majuto na toba kadhalika toba haikubaliwi kutokana na wanaokufa katika ukafiri Mwenyezi Mungu ameandalia makundi mawili ya haya adhabu ya kutia uchungu huko kwenye nyumba ya malipo akhera. Enyi mlioamini, haikujuzuini kuwafanya wanawake kama bidhaa mkiwarithi wake zenu bila ya mahari na bila ridhaa yao. Wala msiwadhulumu kwa kuwadhikisha ili wapate kusamehe baadhi ya mahari mliowapa. Wala msiwadhiki ili wapate kukurejesheni mali mliowapa ila ikiwa wakifanya kosa wazi la kuwacha utiifu au la tabia mbovu au la ukahaba. Hapo mnaweza kuadhikisha au kuchukua baadhi ya mlichowapa wakati wa kufarikiana nao. Na ni wajibu wenu enyi waumini kukaa na wake zenu kwa vizuri, kwa maneno mema na vitendo vyema. Ikiwa mtawachukia kwa aibu fulani katika tabia au katika umbo au mengineyo basi juu ya hivyo subirini. Msifanye haraka kuacha, kwani asa Mwenyezi Mungu akajalia kheri nyingi katika hicho hicho mkichukiacho. Na ujuzi wa mambo yote uko kwa Mwenyezi Mungu tu. Na pindi ikiwa mnataka kubadili mke pahala pa mke mwingine na ikawa mmempa mmoja wao mali mengi, basi si halali kwenu kuchukua chochote katika hayo. Je, mtachukua hayo kwa njia ya upotovu na kwa dhambi wazi? na vipi ikufailieni nyinyi kutaka kurudishiwa mahari mliokushatoa na hali mlikwisha changanyika nyinyi kwa nyinyi na wao wanawake wakafungamana nanyi kwa agano lenye nguvu ambalo kwalo Mwenyezi Mungu amewajibisha muingiane nao kwa doa. Wala nyinyi watoto msiwaoe wanawake waliowahi kuolewa na baba zenu. Jambo hilo ni uchafu na linachusha na linakirihiwa na Mwenyezi Mungu na watu na hiyo ni njia ovu kabisa lakini Mwenyezi Mungu anasame yaliyokwisha tendeka katika zama za ujahili Waarabu katika zama za ujahili walikuwa na ada zisiyompa heshima mwanamke bali zikimdhulumu sana na zikikata mahusiano mema katika ukoo ilikuwa mtu akifa baba yake na akawa na wake wasiokuwa mama yake mzazi, akilazimishwa kuwaoa au akiwarithi wake za baba yake bila ya ndoa mpya. Na ilikuwa mtu akimwacha mke, basi humpokonya kwa dhulma na uadui mahari yote aliyompa. Na walikuwapo waliokuwa wakimzuia huyo mtalaka asiolewe na mtu mwingine kwa jeuri na inda. Ukaja Uislamu ukamlinda mwanamke na dhulma hii iliyowazi wazi ukakataza kurithiwa mke na kumpokonya mahari yake hata chembe ijapokuwa ni mali mengi na ukakataza kumzuia mtalaka siolewe au kumkera ili apate kutaka yeye mke dhalaka kwa kutoa mali na katika mtindo wao waarabu wa jahilia ilikuwa yafaa mtu kumoa aliyekuwa mke wa baba yake na akafarikiana naye kwa talaka au mfano wake Uislamu ukakataza hayo na ukauita mtindo huo ni uchafu kwa sababu ni jambo baya analolichukia Mwenyezi Mungu na kila mwenye akili sawa. Huo ndio waadilifu wa Mwenyezi Mungu.